Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, nastojimo u ovom blagoslovljenom mjesecu, kada se dobra dijela mnogo, mnogo više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nastojimo biti daražljivi. Nastojimo pomagati drugima. Nastojimo udjeljivati svoj imetak i nemojmo u njemu škrtariti. Ibn Abbas radijallahu anhuma pripovijeda pa kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u mjesecu Ramazanu, kada bi mu dolazio Melek Džibril. Melek Džibril dolazio bi mu svake večeri i zajedno s njim učio bi Kur'an. Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio je darežljiviji od blagog povjetarca. Također, ashabi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, neka je na sve njih Allahovo zadovoljstvo, bili su darežljivi ljudi. Bilježi se od Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, kako bilježi ima muslim, da je jednog jutra, nakon sabah namaza, Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wasallam pitao prisutne ashabe, ko od vas ovo jutro osvanuo kao postač. Pa se javio Ebu Bekr radijallahu talan i kaže, ja Allaho poslaniće. Zatim pita poslanik sallallahu alaihi wasallam, a ko je od vas ovoga dana ispratio dženazu, ponekad bi se dženaze klanjale noću ili pred sabah, ukoliko bi bilo potrebno za tim. Pa je Ebu Bekr radijallahu talan rekao, Allaho poslaniće, ja Ako je od vas nahranio gladnog, rekao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala, ja, Allahu poslaniće. Ako je od vas obišao bolesnika ovo jutro, rekao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala, ja, Allahu poslaniće. Ebu Bekr radijallahu ta'ala, to jutro, pred sami sabah, učinio je ova dijela, sva ova dijela, koja možda mi, subhanallah, ne učinimo u mjesecu. Zato požurimo da činimo ova dobra djela. Zašto? Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon što je postavio ova pitanja i dobio odgovore od Ebu Bekra radi Allahu talan rekao je nikada se nikod koga ova djela neće naći u jednom danu a da on neće ući u džennet. Nikada se nikod koga ova djela neće naći u jednom danu a da on neće ući u džennet. Dakle da osvaneš kao postač da ispratiš umrlog muslimana do njegovog kabura, da obiđeš bolesnika i da nahraniš siromaha. Mi smo u prilici, u ovim vremenima, za vrijeme Ramazana, dok postimo, da ispunimo i učinimo sva ova ostala djela. Ljudi mnogo umiru. Skoro svaki dan neko umire u našim mjestima. Siromaha imamo na svakom koraku, a i bolesnika. Zato potrudimo se da svaki dan maltene uđemo u džennet. Odnosno, ukoliko bismo umrli, a niko od nas nije siguran kada će umrijeti, ukoliko bismo umrli, da uđemo Allahovom dozvolom i njegovom milosti u džennet. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi bili su darežljivi, a posebno su bili darežljivi, odnosno posebno su činili dobra djela i pomagali drugima, obilazali druge, stojali u njihovim potrebama činili ono što je njima bilo potrebno onda kada su, kada su postili. Zato nastojimo i mi da budemo takvi. Nastojimo da budemo od koristi drugima. Ne zaboravimo nikada riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Pa nastojimo koristiti drugim ljudima svime i svojim tijelima i svojim imecima i svojim savjetima, riječima, svojim znanjem, svojim iskustvom i slično. Dijelimo iz svoga imetka na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Udjeljujemo svoj imetak na potrebne, one koji su ugroženi, koji su bespomoćni, koji su siromasi, kojima je potrebno, koji su potrebni hrane pogotovo, koji su potrebni osnovnih životnih namirnica, jer to je i te kako vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na nekome da, damo komad hljeba, on je potreban toga, on vapi za tim, to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo vrijedno. Jedne prilike Allaho poslanik sallallahu alihi wa sallam prisutnim ashabima govori o džennetu, i džennetskim uživanjima, džennetskim odajama, pa kaže doista u džennetu postoje odaje čija se unutrašnjost vidi iz polja i čija se spoljašnjost vidi iznutra. Kako nam prenosi ovaj hadis plemeniti ashabe Abu Musa al-Ašari radijallahu tal. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam u džennetu postoje posebne odaje čija se unutrašnjost vidi iz polja, a spoljašnjost vidi se iznutra. Pa šute ashabi, interesuje svakoga za koga su pripremljene te odaje. Međutim, stide se da upitaju Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Pa ustaje jedan beduin, čovjek koji nije živio u Medini, već je živio izvan Medine, živio je u pustinji. A obično takvi ljudi koji su bili daleko od halki znanja, gdje se govori o znanju, gdje se podučava edebu ponašanju, oni su bili daleko, pa nisu ni bili nešto odgojni. Pa ustaje taj beduin, čovjek iz pustinje, bez ikakvog stida i pita, ovako okrećući ruku, kaže, za koga su one Allahov poslaniče? Za koga su te odaje pripremljene? O Muhammede, pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, za onoga ko uljepša svoj govor i nahrani druge hranom, stalno posti i klanja noću dok drugi ljudi spavaju takve odaje, čija se unutrašnjost vidi iz polja i spoljašnjost iznutra pripremljene su za onoga koji uljepša svoj govor. Govori samo lijepo, govori samo korisno. Od štetnog govora, od lošeg govora, bespotrebnog govora susteže se. Za one koji hrane druge hranom, za one koji stalno ili često poste i za one koji klanjaju noću dok drugi ljudi spavaju, koji klanjaju noćni namaz. Zato, dragi moji brate, nastoj dok postiš, da uljepšaš svoj govor, da hraniš druge hranom, da pomažeš siromasima, miskinima, nevoljnicima i da klanjaš noću noćni namaz, teravih namaz ili kasnije noćni namaz pred sami sehur. U mjesecu Ramazanu, a izvan njega, udjeljuj svoj imetak. Naprotiv, nastoj, bori se sa svojom dušom nastoj koliko si god u mogućnosti da udjeliš od najljepšeg svoga imetka. Da udjeliš najljepši svoj imetak, jer tada postići ćeš ogromno dobro. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Nećete postići dobročinstvo, poseban stepen u vjeri, sve dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite. Udjeljuj od lijepog i onoga što si stekao na halal način, od halal zarade. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, kada neko od vas udjeli, makar to bilo koliko je datula ili koliko je pola datule, od lijepe zarade, lijepog imetka, a doista Allah ne prima osim ono što je lijepo, Allah to prihvati svojom desnicom. Allah tu milostinju, Allah tu sadaku udjeljenu radi njega, Allah dželavala prihvati svojom desnicom, pa ta sadaka raste u njegovoj desnici sve dok ne naraste koliko je vrdo. Allahu akbar. Dakle, makar bilo malo, koliko je datula to što udjeliš, ali iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to kod Allaha dželavala narasta koliko je brdo Uhud, kako stoji u drugim rivajetima. Ne zaboravi riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže Metalu alladhina yunfiquna amvalahum fi sabilillah ke metali habbetin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضايف لمن يشاء والله واسع عليم Oni koji troše svoje imetke, koji troše svoja imanja na Allahom putu, njihov primjer je poput primjera onoga koji posije zrno, pa iz tog zrna nikne sedam klasova, u svakom klasu po stotinu zrna, a Allah uvećava kome hoće još i više. Allah uvećava kome hoće još i više, doista je Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno dobar i sveznajući. U mjesecu Ramazanu nastoj da budeš od koristi svima. Nastoj prije svega da budeš od koristi sebi, svojoj duši, svome srcu, Pobrini se da čuvaš Allahovu vjeru što je god moguće više u mjesecu Ramazanu. Pobrini se da činiš obavezne ibadete, ono što ti je Allah strogo naredio. I pobrini se da ostaviš u mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana ono što ti je Allah strogo zabranio. Nastoj koliko si u mogućnosti da činiš i ono što ti je Allah preporučio i da se ostaviš koliko si u mogućnosti onoga što ti je Allah pokuđenim učinio a nakon toga nastoji da budeš od koristi i drugima. Nastoji da budeš od koristi drugima, posebno, kako sam napomenuo, ako si u mogućnosti da hraniš siromahe, da nahraniš siromahe, ako si u mogućnosti da napraviš iftar siromasima, da dođu jedu kod tebe, ili ukoliko nisu u mogućnosti da dođu da jedu kod tebe, onda da im pošalješ hranu. Jer se spominje u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da onaj koji nahrani postača, spremi iftar postaču, da će imati nagradu kao i taj postač. Pa ukoliko dođu kod tebe ti siromasi, nastoj da ih podučavaš i Allahove vjeri najbitnijim pitanjima, pitanjima Allahove jednoće, da vjeruju Allaha jednog jedinog, pitanjima la ilaha illallah, značenju riječi la ilaha illallah, njenoj suštini, suštini ove riječi. Šta Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas? Da li traži samo da kažemo la ilaha illallah ili traži nakon toga još nešto? Poduči ih propisima namaza, znaj da mnogi muslimani danas formalno klanjaju, rutinski klanjaju. Poduči ih propisima posta, također mnogi muslimani danas formalno i poste, rutinski poste, sustežu se samo od hrane i pića, ali se ne sustežu od gibeta, ogovaranja drugih, od loših riječi, loših misli, loših dijela i slično, a doista Allahu subhanahu wa ta'ala od takvih nije potrebno da oni ostavljaju svoju hranu i piće. Dakle, Dragi moji brate muslimanu, sestro muslimanko, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u mjesecu Ramazanu bio je najdražljiviji čovjek. Nakon njega njegovi ashabi posebno su bili darežljivi dok su posteli. Nastojimo i mi da budemo posebno darežljivi u ovom mjesecu Ramazanu, da budemo dobročinitelji prije svega samima sebi, a onda i svim ljudima. Najbolji ljudi jesu oni koji su najdražljivi korisniji drugim ljudima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će se odazivati Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama i kloniti se ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, biti na takav način od koristi sebi, svojim dušama, a nakon toga nastojati biti od koristi svim drugim ljudima koliko smo doista u mogućnosti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.